Möhterem kardeşler, hurafatlar o kadar yayılıp ki, yaşadığımız dövrdə Allah'tan qeyrisinə ibadet etmək o kadar adi hala gelip çıxıbdır ki, artık birçok insanlar heyrət içindədirlər. Haq hardadır, batil hardadır, bunu düzgün şekilde seçə bilmirlər. Bunun tarihi var. Bunun tarihine bakmanız lazımdır. Nəyə görə bu insanlar bugünkü gündə tövhidi qəbul etmək məsələsində çətinlik çəkirlər? İnsanlarda tövhiddən çox şirk, şirk və küfr yayılır. Bunun səbəblərinə baxmanız lazımdır. Bu xütbədə bunun səbəblərini təfsilatı ilə zikr etmək mümkün deyil. Lakin sizə bir qısa, konkret bir məsələyə sizlərə müzakirə edəcəm. Birincisi, keçmiş Sovet hökumətində olan bu dövlətlərdə şirkin və küfrün və xurafətlərin yayılmasının ən böyük səbəbi ortaya salınan hurafi molalardır. Ortaya salınan hurafi insanların rızkı kazanmak için başlarını katıp pullarını ellerinden almak için peyde olunmuş ortaya salınmış mollalardır. Bunu yaxşı bilin. Bu misal çok önemlidir. Mollalar ki Allah'a çağırmak, onlardan Allah'a çağırmak, ibadete çağırmak hiç eşitmek mümkündür. İlla müəyyən istisna hallarda. Nə üçün? Çünki molla ideyası nəyi əhatə eləyir? Bir yerdə iki, bir molla olmalıdır əsas. İki molla olanda müxalifət sayılır. Üç molla olanda partiya sayılır. Dörd molla olanda parlament sayılır. Ona görə bunlar bir yerdə iki molla, üç molla, dörd molla yola gedə bilmirlər. Çünki ortada bizneslərinə zərər var. Ortada yaxşı pul qazana bilmirlər boğazlarının loxmasına başqası ortaq olur. Ona görə kiminsə müsəlman olması, kiminsə la ilahe illallahı çağırması onlara sərf etmədiyinə görə, onların peyda olunduğu gündən bu yana ona görə onlar istəmirlər kimsə gəlsin la ilahe illallah desin. Hər namaz qılmaq istəyən olanda onların başında bir düşüncə fırlanır ki, bu yəqin ki molla olmaq istəyir. Ona görə bunu bir təhər edib uzaqlaşdırmaq lazımdır ki, gəlib bizim biznesimizə ortaq olmasın. Əksinə, onlar küfrü və şirki yaymaq üçün insanların başını qataraq onlara bəzi vəsilələri rahatlandırıblar. Ziyaratlara getmək üçün, pirlərə getmək üçün elanlar vururlar bir ay, iki ay qabaq. Sanki insanları həccə və yaxud ümrəyə götürürlər Məkkəyə. Sizləri pirə aparırıq. Nə olacaq? Pirə insanları bir avtobusda 40 nəfər, 50 nəfər mindirəcəklər, addım başına bir şey oxuyacaq, ortada bir kasa gəzdirəcək, torba gəzdirəcək, nəzirlərinizi atın, yoxsa Allah sizin pirinizi qəbul eləməz. 2 kilometrdə bir iki kuplet şey oxuyacaq, ortada torba fırlanacaq ki, bunu doldursunlar. Bəzi mollalar, qardaşlar, həqiqəti bilməniz lazımdır. Bəzi tövbə etmiş mollalar bunu danışıb ki, buna müşahidə olublar ki, deyir, getməzdən qabaq gedib pirdə oturanlarla da qavur, əlaqə qurublar ki, sənə bir maşın adam gətirəcəm, o ara xeyli pul tökəcəklər sənə, yarıya da, yarı-yarıya işləyək. Əgər razı olmasa, deyir, sən mənə atıram, başqa yerə aparacam onda bunları. Və ortada müzakirələr gedir. Ortada müzakirələr gedir. 30% sən götür, 70% mən, 50% sən götür, 50% sən. Ortada çöp atırlar ara bir ki, kim nəyi götürəsidir. Çünki ortada hədəf din deyil. Ortada hədəf fırıldaqçılıqdır. Möhtərəm qardaşlar, müsəlman ölkələrin birində bir qərbə hadisi olur. Müslüman ülkelerin birinde bir galibe hadise olur ve bazı makalelerde, jurnallarda, gazetelerde bu yazılır. Meşhur bir Müslüman ülkesinde büyük bir pir olur. Ömrü kısa olan, kadimi bir pir değil. Lakin bu pir bazen gazetelerde, bazen jurnallarda, televizyonda reklam olunur. 50 yıl, 40 yıl arasında veya da bundan daha az bir müddətdə olmuş, bəlkə də 20 il, bunu tam xatırlamıram, yeni bir pir tikilir. Və bu pirin iddia olunur ki, içində dəfn olunmuş adam Allahın övliyalarından biridir. Və bu pirə girmək üçün pirin girəcəyində bir lövhə asıblar, pirə girməyin şərtləri. Birincisi, etiqat etməlisən ki, bu Allahın seçdiyi övliyadır, onun ziyarətinə gəlmişsən. İkincisi, qusullu olmalısan və dəstəmazlı olmalısan. Üçüncüsü, girmək üçün niyyət etməlisən. Dördüncüsü, sağ ayağınla girməlisən. Beşincisi, nə bilim, girəndə hardansa öpməlisən. Altıncısı, əl çəkməlisən, üz çəkməlisən. Oradan çıxanda sanki maşın remontundan çıxmışsan, təmiz toz torpaq içində çıxırsan. Müəyyən şərtlərdə olmuş bir pir reklam olunur. Yol kənarında olur. Gəlirlər pul salırlar, nəzir, sal nəzir salırlar. Və bu gecə günüz işləyir. Bir günsü devlətdə yol proyekti tökülür və pir yolun düz ortasına düşür. Gəlir hökumət deyir ki, pir sahibini çağırır, deyir ki, bəlkə bu piri başqa yerə köçürək, yaxın bir yerə Ve devlet öz öhdəsini alır ki, iki bu qat, iki bu gözəllikdə, iki bu büyüklükte həmin pirdən tikəcək öz çotuna. Neyin ki pir sahibi razı qalsın. Bu tərəddüd eləyir, tərəddüd eləyir, tərəddüd eləyir. Olmaz. Burada yatan büyük bir zattır, büyük bir ibadet əhlidir. Ömrünü səcdədə keçirmiş bir insandır. Biz onun qəbrini eşə bilməzik. Nə sonunda bunu büyük bir pulla qani edirlər ki, artıq qəbir daşınmalıdır başqa bir yaxın yerə. Bələdiyyə işçiləri gəlir. Qazıntı başlayır və qəbir açılır. Və hər insanları buraxmırlar ki, bir övliyanın cəsədi çıxmaq üzrədir. İnsanlar heyrətlə cəsədin çıxmasını gözləyirlər. Və hər adamı buraxmırlar. Müəyyən özəl adamlar və qoruyucular orada olur. Qəbri açırlar Nə görsələr yaxşıdır, bir eşək dəfn olunur. Bir eşək dəfn olunub, çürüyübdür, sümükləri qalıbdır. Bu şey rəsmi şəkildə bəzi informasiya vasitələrində insanlara təqdim olundu. Bununla bərabər, möhtərəm qardaşlar, bu elementar bir misaldır. Nəinki orada insan olmuş olsa belə, ən böyük insan olsa belə, övliyə olmuş olsa belə, Allah'ı koyup da Allah yaradan bir mahlukata ibadet etmez, sərf etmək olar. Olmaz möhtərəm kardeşler? Nəzir edeceksen yalnız Allah'a, dua edeceksen yalnız Allah'a, ibadet edeceksen yalnız Allah'a, bütün ibadetlerin hamısına tek yegane hakkı olan Allahdır. Ne peygamberler, ne sıddıqlar, ne şəhidlər, ne melekler, hiçbir Allahın yarattığı məxluqa ibadetin her hansı bir növü sərf olunmaz. Peygamberler ile bunun için gelip ki bu şirkten ve hurafatlardan insanları çekindirsinler. Allah kitapları buna göre nazil edip muhterem kardeşler.